Arī tad, lai šis ētera laiks ir kā tāda iespēja dalīties, dalīties ar piedzīvoto, dalīties ar to, kā Dievs ir darbojies mūsu dzīvē, dalīties arī varbūt, kā mēs jūtamies ar to, kas mūs uzrunā vai neuzrunā Radio Marija ēterā, jo Radio Marija klausītāji ir tavs radio, un tu esi tas, kurš nosaka, kā un ka tas skan. Tā kā arī pie viena izmanto iespēju pateikties visiem ziedotājiem, kuri uzturat rādījumu arī skanējumu. Un paldies tad arī tiem, kas aktīvi iesaistaties rādījumu arī ētera veidošanā kā brīvprātīgie. Noteikti tad arī klausītāji paši ar saviem ieteikumiem, ar savu vērtējumu, kas skan, kā skan, kad skan, ir tie, kas tad, jā, veido rādījumu arī tādu, kāds tas ir kopienas radio. Mēs izmantojam eh, mēdīju, lai satiktos. Eh, pats par sevi mums varbūt tas mēdījis nav pašmērķis, eh, bet drīzāk tikai kā platforma, lai satiktos un būtu uh, kopā. Tikai atgādinu, ka uz ēteru tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī rakstīziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti ēpastu uz studija at rml.lv. C'est une mélodie qui me ramène à toi. Je l'entends dans ma vie elle rythme mes pas. Ta famille réunie, élève ici la voix. Comme une symphonie qui viendrait de toi. Nous voulons vivre de ta splendeur. Reçois nos vies, reçois ce don nous venons élever ta grandeur au cœur du monde. Que la louange éclate. Que la louange éclate Donne-nous d'accepter le secret de la foi. Donne-nous d'écouter le son de ta voix. Laisse-nous te prier, te chanter notre joie. dans la foi. Chacun de nous présents, réunis pour toi. Dans la diversité de couleurs et de choix.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 Jā, radio klausītāji ir 10 un 21 minūte piekdienā, 25. februārī ar tevi ētirā priestris Pēteris Skudra. Priecāšos par tavu aktīvu līdzdalību šajā stundā iesaistīšanos, tad droši vari padalīties ar mani un pārējiem klausītājiem, kā tev ir gājis šajā nedēļā kā varbūt esi piedzīvojis kādu dieva darbību savā dzīvē caur Radio Mariju vai varbūt kādā citā veidā Dievs tev ir ļāvis piedzīvot savu klātbūtni, un jā, vari droši arī dalīties ar kādiem ieteikumiem attiecībā uz radio Marija darbu. Es šajā stundā esmu šeit, lai tevi uzklausītu un dotu iespēju izteikties. Tad arī mani te palaboja Līva, ka mums šis pieteikums konkursam uz Ventspils frekvenci jau ir iesniegts. Tā kā jau Ventspilnieki varat tad uh, sūtīt vēstules Nepulu padomēji, ēpastus, sakot, ka lūk, mēs esam no Ventspils, zinām, ka radiom arī ir pieteicies uz brīvu frekvenci un gribam, lai tad arī uh, radiom arī skana šajā mūsu pilsētā un uh, ka mēs varam izplatīt savu skanējumu ar vien vairāk un vairāk. Protams, arī rēzeknieši un daugopilieši lūdzieties. Mums vakar bija uzklausi, uzklausīšana Nepal padomē, jau jaunā padome jau uzklausīja un tad arī nākamnedēļ sniegs savu lēmumu attiecībā uz to, kādas frekvences, tad kurām radiostacijām tiek. Jo Rezeknē liels konkurss, daudzas radiostacijas pieteikušās, tur gan ir vairākas frekvences, Uh, Daugopilī viena frekvence, un uz šo vienu frekvenci mēs esam kādas sešas radiostacijas, kas uh, ir pieteikušās vai pat septiņas. Kā, tā kā, jā, tā konkurence ir liela, un, uh, protams, ka mums ir nepietiek vienkārši, ka mēs pasakām, ka ir labs saturs, mums ir tiešām jāpārliecina, ka mēs esam labākie no visiem ar savu, savu saturu, un lai tieši tad mums arī tiek šīs frekvences, ka mēs arī vislabāk varēsim uh, kalpot sabiedrības vajadzībām konkrētajos reģionos. Kā lūdzieties un arī, protams, atbalstiet Radio Marija izplatīšanos ar saviem ziedojumiem, jo mums ir nepieciešams šobrīd līdzekļi saldus un tukuma frekvenču apguvēju, Jo tad, kad mums piešķir frekvences, tad ir jāsameklē kāda vieta, no kuras raidīt un jāiegādājas nepieciešamie raidītāji. Un tad, eh, protams, ka šis aprīkojums ir atkarīgs no tā, eh, no kuras vietas tad mēs translējam, kāda infrastruktūra jau ir šajā vietā. Un eh, šobrīd nevaram jums pateikt precīzas izmaksas, bet saldu un tukumā jau tad esam uzsākuši sarunas ar konkrētiem uh, konkrētām vietām, no kurām varētu, uz kurām varētu uzstādīt tos raidītājus, un tad arī noteikti ziņosim jums, cik lielas izmaksas mums būs nepieciešamas šo raidītāju iegādēju un arī uzstādīšanai. Turpināsim ar Hilsong projekta Kijevā skaņdarbu, un tad jau ceru, ka būs arī kāds klausītājs pievienojies man šeit, ETRĀ. Иисус, вначале Ты был Словом, Со Всевышним было одно. И слова, скрытая в творении, В Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Иисус, ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой. Теперь мы Radio Marija. Patvērums dievā 24 stundas diennaktī. Ir 10 un 30 eh, minūtes šeit aizkadrā eh, mums kāda klausītāja eh, palūdza, paprasīja, kāpēc mums, kur te liepainieki palikuši. Liepainieki, jā, kādu laiku nevarēja iziet ētrā, bet liepājas brīvprātīgie, ja atgriežās ēterā trešdienu rītos lūdzās rožu kroni un translē svēto misi. Liels, liels paldies viņiem. Tā kā droši Liepājā dzīvojošie klausītāji, jums ir iespēja iesaistīties Radio Marija kalpošanā arī ēterā. Teiksim tā ar to studiju, kas ir pieejama tur, protams, ka arī mums ir nepieciešami brīvprātīgie, kuri kuriem patīk braukt ar mašīnu, kuri var pārstāvēt Radio Marija kādos izbraucienos pa draudzēm, vai nu, vai nu uzrunājot draudzes, vai arī translējot svētās mises, kur mums nav šie pastāvīgie pieslēgumi, un, protams, ka ļoti svarīgi arī tās satikšanās uz vietas, ka klausītāji var satikt Radio Marija pārstāvjus, un kāpēc gan tu nevarētu būt savā reģionā, rādījuma arī pārstāvis, ar kuru cilvēki var tikties klātienē, kurš var uzrunāt draudzi. Tad vēl jā, mums Jānis jautā, kāpēc ir karš Ukrainā, vai Ukraiņi ir vairāk grēkojuši kā citi. Nu, pirmkārt, karš nav tikai Ukrainā. Ukraina ir viena no daudzām valstīm, kurā notiek karš. Uh, Un pavests Francisks mums ir vairāk kārt atgādinājis par to, ka tie ir mūsu brāļi un māsas, kas, jā, varbūt geogrāfiski tālu atrodas no mums, un tad mums liekas, ka tās nelaimes mūs neskar, mēs nelasam par to tik bieži uh, ziņās, un, un tad tikai, nu, lūk, tas karš mums pietuvojas tepat aiz um, uh, aiz robežas, tad, tad mēs tā sākam satraukties, bet daudz vieta notiek pasaulē karš un karš viennozīmīgi ir grēka sekas, bet tas nenozīmē, ka tā tauta būtu grēkojusi un Dievs tagad sodītu šo tautu par viņas grēkiem. Tas ir rezultāts cilvēku ļaunumam, cilvēku alkatībai, nespējai pieņemt otru, un tāpēc ir šie konflikti. Un, Es domāju, ka arī tas klausītājs, kas uzdod šo jautājumu, es domāju, ka arī pats savā dzīvē ir saskāries labi, varbūt tas nav bruņots konflikts, fiziska vardarbība, bet tad, kad mēs nostājamies viens pret otru, ka lūk, piemēram, mēs katoļi un tur tie protestanti vai, vai mēs tradicionālo vērtību pārstāvjam, lūk, tur tie geji vai lūk, tur tie uh, liberāļi, ja, vai, vai nu, viss vis šis dalījums, e, mēs, viņi, tas viss arī ir tas, kas izraisa šos karus. Un karš ir varbūt tāda vis, vis uh, nežēlīgākā šāda dalījuma uh, versija. Ja, bet arī mēs ikdienā, ja, arī, kur tur, uh, protams, ka ir kāda veselīga sāncensība, tad, protams, ir labi, ja mēs arī sacenšamies sportā, uh, Jā, arī kur uh, Olimpiskajās spēlēs jā, Latvijas izlase pret uh, Somijas izlasi. Protams, ka ir mēs viņi, bet uh, tas ir uh, citādāk. Uh, tas ir uh, vienkārši, lai pārspētu viens otru, lai izaicinātu viens otru. Bet uh, mēs arī savā ikdienā, diemžēl, uh, diemžēl ja, uh, nu, pretnostatam, ja, ka mēs redzam apdraudējumu otrā cilvēkā. Un tas arī ir tas, kas ierosina karus. Un tāpēc arī Pāvests Francisks ir uzrakstījis šo encikliku Visi brāļi, Fratelli Tutti, un mēs arī to lasījām šeit ēterā pirms eh, pusotra gada, lai izvairītos no šī politiskā līmenī, mums ir jāsāk izvairīties no šī dalījuma uh, ikdienā, lai mēs neredzam apdraudējumu uh, citās konfesijās, citos filozofiskajos uzskatos, citās tautās, uh, citās kultūrās, citās valodās, citās orientācijās un vienkārši citos cilvēkos, lai mēs neredzam to apdraudējumu, bet lai mēs redzam brāli vai māsu, ar kuru mēs varam sēsties pie viena galda un veidot dialogu. Jā, ja, arī ar tādu cilvēku, kuru uzskatus es nekad nepieņemšu, kas man nebūs pieņemami, kas nepārstāv manas vērtības, es varu sēsties pie viena galda un veidot dialogu un raudzīties, kā mēs ar savu dažādību, ar savu atšķirību varam viens otru bagātināt. Tā kā es domāju, ka tas ir tas, kāpēc Ukrainas tauta cieši šobrīd, ka ir šāds dalījums pasaulē. Un tā nav tikai Ukrainas tauta. Es domāju, ka arī ir visi tie krievu karavīri un viņu ģimenes cieši, kurus sūta šajā karā. Varbūt arī visi cieši tie cilvēki, kuri iziet demonstrācijās pret kāru arī Krievijā un kurus ieliek cietumā, cieš, cieš Sudānā cilvēki, cieš Irākā, Sīrijā, Libānā, cieš Afganistānā, daudz kur citur Eh, cieši cilvēki, kur ir šie militārie konflikti. Un, kā jūs arī sacījāt, Dienvidamerikā, Centrālamerikā daudzi cilvēki cieši nevis no kara darbības, bet cieši no tā, ka ir šī te, narkotiku tirzniecība. Arī tie ir mūsu brāļi un māsas, eh, kurus nolaupa, kurus izmanto eh, narkotiku tirzniecībai, kurus piespiež, kuru varbūt nabadzīgo stāvokli izmanto, kurus nogalina narkotiku dēļ. Uh, Jā, tad arī tie ir cilvēki, kuri cieši šī dalījuma dēļ, ka lūk ir tie, mēs, ir alkatība, ir, un neļausim arī ar mums manipulēt, ka lūk mūs kāds apdraud, jo arī mēs varam kļūt par tādām pašām varmākām, kas kādu grupu ir gatavi apspiest vienkārši tāpēc, ka mēs esam ļaujušies dalījumam, ka lūk šie ir tie cilvēki, kas mūs apdraud. Jā, mēs nekad nedrīkstam raudzīties uz otru kā uz apdraudējumu, kā uz pretinieku, mūsu kādām vērtībām, ja, lai mūsu vērtības nekad neliek mums nostāties pret citiem cilvēkiem. Tā kā, lai Dievs mums dod visiem šo mieru sirdī. Karš nav vienīgā uh, naida izpausme, un miers, tāpēc arī uh, pāvests Francisks daudz runā par to, ka mums ir jābūt miera veicinātājiem. Ja, svētais Francisks arī lūdzās, lai es esmu miera ierocis, ja, ka, ka tā ir proaktīva darbība. Miers nav konfliktu nēsamība. Miers ir tad, kad mēs veidojam dialogu, kad mēs mācāmies kalpot viens otram pat, ja mēs nepieņemam viens otra uzskatus. most Radio Marija. Radio Marija ēterā turpinam ar eh, jūsu jautājumiem, komentāriem. Eh, mums ehm, Liāna raksta, ka viņai ir eh, nedēļa pagājusi pie ārstiem un ir joprojām sāpes labajā kājā un arī ir izslimojusi un arī ģimene ir izslimojuši ar covidu. Uh, nepieciešama aizlūkšana eh, Lijānai viņas ģimenei. Paldies, Lijāna, ka padalies ar to, kā tu viet, un es domāju, ka noteikti ar tavu pieredzi var identificēties vēl daudzi eh, citi eh, mūsu klausītāji, tā kā paldies, paldies arī par drosmi dalīties ar to, kā tu viet. Noteikti arī pieminēsim tavu, tavu veselību un tavu ģimeni vakara rožu kroņa lūkšanā. Kāds no jums raksta par karu ar ļaunumu nevar veidot dialogu. Tas labi redzams šajā konfliktā, kur ar Putinu nav un nebūs iespējams dialogs. Tieši otrādi ir jāstājas pretim ļaunumam no ļaunuma pārstāvjiem ir savi mērķi pakļaut pārējos, pārveidot visu pasauli pēc sava prāta. Tas, diemžēl, attiecas arī uh, uz homoseksualitāti, iedomāties dialogs ar viņiem izraisa katastrofu, jo viņu mērķis ir pakļaut un pārvērst pārējos. Um, nu, es piekrītu tam, ka mums ir jāpretojas ļaunumam, uh, mēs uh, nedrīkstam iziet uz kompromisiem ar ļaunumu, bet ar cilvēkiem mums ir jāveido dialogs un, uh, protams, ir jāgrib abām pusēm veidot šo dialogu un es ļoti ceru, ka, ka arī Krievijas varas pārstāvji uh, būs gatavi veidot dialogu un pārtraukt šo vardarbību, un kas attiecās uz šo homoseksuālismu lietu, tad ne visi cilvēki, kas ir homoseksuāli, apdraud mūsu vērtības. Jā, ir cilvēki, kas izmanto viņus, bet tie ir daži procenti. Ļoti labs raidījums mums bija nesen Aigaram Brikmanim ar uh, Eh, Māri Zanderu šeit, ja, ka te īstenībā ir daži procenti, kuri skaļi bļauj par to, ka, lūk, eh, eh, tur vajadzētu kaut kādas lietas mainīt, vērtības un tā tālāk. Patiesībā to nepārstāv visu, ja kāds ir homoseksuāls cilvēks, tas mēs varam būt ar viņu dialogā, mums ir jābūt ar viņu dialogā, mums ir jāizrāda cieņa, jo, nu, no starp tiem cilvēkiem, ko es pazīstu, lielākā daļa nav paši to izvēlējušies. Un, un e, tā ir e, lieta, e, nu, kas, par ko daudz arī pārdzīvo, ka nu, viņi nevar veidot ģimeni tā kā to dara citi šīs, šīs lietas dēļ. Un tā kā pati par sevi šī homoseksualitāte, un tas arī ir tas, ko katehisms mums saka, pati par sevi homoseksualitāte nav grēks. Ja? Seksualitāte vispār nevar noteikt to, vai es esmu, kas es esmu. Ja tā ir ļoti būtiska manas eh, personības daļa, neatņemama, mēs visas esam, visi esam seksuālas būtnes. Mana seksualitāte nenosaka to, kas es esmu. Ja? Un līdz ar to arī es nevaru vērtēt otru to, kas ir viņš, eh, vai viņš eh, lūk, būtu heteroseksuāls vai homoseksuāls, jo arī ir gana daudz heteroseksuālu cilvēku, kuri ir ārkārtīgi izlaidīgi, uh, un kuri tāpat nepārstāv ģimenes vērtības. Jā, un, un tad eh, mēs tagad eh, kaut kā nu, norobežosimies no homoseksuāliem cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņi ir homoseksuāli. Protams, ka nē. Un uh, arī mūsu draudzēs ir šādi cilvēki un mūsu ģimenēs. Un es ieteiktu tiešām iepazīties katram ar kādu cilvēku. Un starp citu labs raidījums bija Latvijas radio tāds podkāsts, uh, Es neatceros, kā šo podkāstu sauc, varat man palīdzēt atcerēties, bet tur tieši tiek intervēti cilvēki, homoseksuāli cilvēki mūsu draudzēs. Un ļoti skaistas ticības pieredzes un, un dziļi ticības lūkšanas cilvēki, vismaz daži no viņiem, un pārmest viņiem tagad to pati, tātad homoseksualitāte nav grēks. Grēks ir tad, ja es pārkāpju laulību, veicu kādus uh, Eh, seksuālas darbības ārpus laulības, bet es domāju, ka jau arī heteroseksuālie cilvēki, lai paši uz sevi skatās, cik daudz mēs pārkāpjam laulību, skatoties pornogrāfiju, pašapmierinoties, eh, iekārojot eh, viens otru ar saviem sansoļiem, un tie visi ir tādi paši grēki. Tā kā, jā. Bet grēki tie ir tajā brīdī, kad mēs tos izvēlamies darīt. Uh, Kamēr mēs tikai izjūtam kārdinājumu, tie vēl nav grēki. Kārdinājums ir kārdinājums, arī Jēzus tika kārdināts, jā, tas vēl nenozīmē, ka tu grēko. Bet ja jau tu izmantos sevas kaut kādas, jā, ja tu izmanto savu gribu, lai jau veiktu šīs darbības, tad tas ir grēks. Arī tad mums ir jautājums par uh, Eh, to, ko īsti nozīmē, kad apzīmējam pieri, lūpas un sirdi pirms evaņģēlī, vai ir jāsaka kāda lūkšana to darot. Nē, nav jāsaka nekāda lūkšana, eh, mēs klausamies to, ko saka priestris vai diakons, kas lasa, eh, to, ka lūk tiek pasludināts evaņģēlīs, tur, piemēram, Lūkas vai, vai Marka vai Mateja vai Jāņa, Un mēs ar šīm krusta zīmēm, mēs par to runāsim katehēzēs, kad runāsim par Dieva vārdu, tas būs 7. martā, būs šī katehēze. Tad mēs apzīmējam nu, pieri ar to, ko arī šodien mēs sacījām, kad mēs pārmetam lielo krusta zīmi, ko tās Boguslavs sacīja, ka lai Kristus evaņģēlijs būtu manā prātā, manā sirdī un kas arī ar saviem darbiem to, to apliecinātu un uz lūpām, tad mēs, ka mēs arī sludinātu evaņģēliju. Jo, kā jau esam arī vairāk kārt runājuši, svētā mise ir saistīta ar misiju. Vārds mise nāk no vārda misija, un mēs tiekam sūtīti misijā. Mise ir kā lūkšana, kas mums palīdz uh, sagatavoties, uh, pēc tam iet atpakaļ tajā mūsu ikdienas uh, dzīvē. Un, uh, un uh, um, jā, tad, uh, tad uh, jā, klausoties evaņģēliju, saprast to, lai tas ir manā sirdī un kas arī to sludinātu citiem cilvēkiem un dalītos ar to savā ikdienā. Tālūk, un jā, tad vēl otrs jautājums, ko mums uzdod šis klausītājs un arī pēdējais, ar ko es šodien noslēgšu. Ko darīt, ka, piemēram, cilvēks redzot šo pandēmiju vai kara šausmas, saka, es esmu zaudējis ticību Dievam, uh, Nu, jā, tas ir vienmēr ļaunums, ir, ir saskaroties ar ļaunumu, ar nelaimēm, ar, ar slimībām. Cilvēku uzdot šo jautājumu, kur tad ir Dievs un kāpēc viņš to pieļauj. Un tas ir eh, liels, liels noslēpums. Alfas kursā ir ļoti laba lekcija par to, kāpēc pastāv ļaunums, kur mēģina rast atbildi. Tas, ko mēs zinām, ir tas, ka Dievs nav ļaunuma avots, viņš nerada ļaunumu, bet eh, tepat laikā Viņš pieļauj, ka grēka dēļ ļaunums ienāk pasaulē, un mums ir jācieš šī ļaunuma dēļ arī, arī, arī uh, dabas katastrofas ir kaut kādā ziņā šī pirmgrēka sekas, bet uh, Jēzus ar savām ciešanām un nāvi parāda to, ka ļaunumam nav galavārds, ļaunums nav neierobežots, ļaunums, uh, uh, ļaunums uh, beigu beigās Dievs savā varenībā ļaunumu pagriež pret sevi un tad ļaunumu pašu pret uh, sevi un, un, un tas, uh, viņš to izmanto, lai iz, izpildītu savu plānu. Uh, mēs to redzam pie augšām celšanās. Ja, un tad tas, ko mēs varam darīt uh, cilvēkiem šādā situācijā, ir teikt, ka Dievs viņus neatstāja, uh, Dievs viņus nav pametis un Dievs saprot viņu ciešanas. Mēs nezinām, kāpēc mēs ciešam, kāpēc mēs piedzīvojam, bet uh, caur tām mēs arī varam izrādīt ļoti, ļoti lielu mīlestību. Un eh, caur tām, jo tieši arī ciešanās, ja mēs sakam, ka mēs lūk esam ar kādu, piemēram, salspodu kopā izēdušie, tad uh, ciešanas ir arī bieži vien tās, kas mūs, uh, mūs uh, saliedē. Un, un mēs varam lūgt par šiem cilvēkiem, lūgt, lai Dievs viņiem ļauj piedzīvot to savu pieskārienu arī tieši šajās ciešanās. Uh, un uh, grūtībās. Tā kā liels, liels paldies par šo jautājumu. Un, uh, jā, te arī te klausītājs uh, saka, ka man nepiekrīt, ka homoseksualitāte nav laulība un tā pašā pamatā jau ir grēks. Nu, es teikšu to, ka baznīca šādu apgalvojumu neatbalsta. Baznīcas katehisms saka, ka jo seksualitāte, neviena seksualitāte nav savā pamatā ne laba, ne slikta. Uh, Jā, seksualitāte ir seksualitāte. Tā mums ir dieva dota jautājums, kā mēs to izmantojam. Un, uh, arī, arī heteroseksuāls, es esmu heteroseksuāls cilvēks, man patīk sievietes, bet tas nenozīmē, ka es esmu laulāts. Jā, tad, tad homoseksuāls cilvēks nenozīmē, ka viņš ir uzreiz kaut kādās attiecībās. Uh, tā kā mēs nevaram teikt, ka tas pašā pamatā jau ir grēks. Tas, ka tev klausītāji patīk uh, Eh, savs vai pretējais dzimums nenozīmē, ka tu pārguli ar šiem cilvēkiem. Mēs izjūtam šo pievilcību, un arī šī pievilcība, ko mēs izjūtam viens pret otru, arī ir Dieva dāvana. Un tas, ka mēs spējam mīlēt viens otru arī tādā romantiskā, erotiskā veidā. Ja? Mums ir jāprot to pareizi izmantot, tā kā Dievs to ir paredzējis. Diemžēl pirmgrēkas sēkas skar arī mūsu seksualitāti. Vienam šī seksualitāte, teiksim, pirmgrēka skārta izpaudīsies caur to, ka viņam patīk savs dzimums, citam tas izpaudīsies caur to, ka viņš ir seksa atkarīgais, citam tas izpaudīsies caur to, ka viņš varbūt vispār izmai, izvairās no romantiskām attiecībām, jo viņam ir bail no tām, ja, un tie visi ir, nu, kaut kādas uh, novirzes no tā Dieva plāna, bet tas nenozīmē, ka tas automātiski ir grēks, tā kā mēs tā nedrīkstam teikt, noteikti. Uh, noteikti tā nedrīkstam teikt, un mums ir arī jāmācās, jā, bet es, es ieteiktu vienkārši, mēs daudz, daudz citādāk runājam par visām šīm lietām, ko līdz mēs paši ar to saskaramies. Un atceros, ka ar kādu tēvu runāju, kurš tad, kad viņam bērns pateica to, ka viņš ir homoseksuāls, viņš teica, ka viņš daudz, daudz citādāk uz to visu skatās un saprot, ka nav pasaule balta un melna. Uh, Un ir ļoti, ļoti daudz individuālas šīs situācijas. Un, protams, nenozīmē, ka mums ir viss tur jāpieņem un jāatbalsta, bet mums ir jāmācās pieņemt pašu cilvēku tādu, kāds viņš ir. Un uh, Iveta mums raksta, paldies rādījumā arī Latvija, ka jūs esat divu nedēļu garumā dienu no dienas izējot cauri uh, Covid pieredzēju lai Dievs palīdz Ukraiņiem. Paldies, sieviete, ka varējām būt tev par atbalstu tavā slimības laikā, un paldies arī par to, ka dalies, ka rādījām arī ir varējis būt par tavu atbalstu. Tad, jā, es ar šo tad arī noslēgšu pavisam drīz, tad pulksten 11.